segunon dener. Oan e, eh, garazin xuka ari gitxu, etxu berezitasun bakarra, seguro, e, garaziko euskarana? Ez, etxu berezitasun bakarra, gero egia garaziko ibarrari, ibarreko eskuarari koloria maiten dakoten e, eh, zaugarrian iz, ez direla garazin bakarrik, garazin baizik baliatzen, Hantik kanpore baliatzen direla. Bena menturaz, xubera aldetik garazirano arribatzen txu zaugarri batzu, beste batzu menturaz baliatzen txugor basina farroa eta lapurdiko ipar eh, ekialde hortan, beste batzu menturaz baliatzen txu ipar osoan, beste batzu ipar alde osoan eta na eta denen artian emaiten die garaz, di, garaziko eskualari jarako kolore berezi bat. Ordian nahi zezukan horgo bereko ezaugarrian itz, be, ere muan itzetako ezaugarrien kombinazione horrek iten disi garaziko eskualari. Prezeski beste artean. Bai, xuka beste artean. Prezeski, zen dako garaziko eskora? Be, garaziko eskora zen dako, zen ta negi nintxun inixine erasmusa zeran paizen, eta gero egin nintxun baxena farroa bizitzera beti bukan bitute malako enbeia bat edo maitasun bat xubera eta baxena farroa eskualde horien dako, sustut kusten behinien e, eh, mugapa ginielaik, ohartzen ginela zer ginen eh, eskualdun, eta zer ginen kanpotik e, be inposati izan dena, Espainiatik edo Frantziatik, eta hori ziarri maiten isin, eta eskualde hotan, bazusun laborantxe indako edo etxaldi indako maitasun bat, deia gipuzkoan galdia dena arrunt, edo, edo ahantxo arrunt. Eta hartako iziarri maitatu nitsin eskualde horiek, Ostibarren erori nintxunen eh, lagun baten aita, laguna dena han hanbizi baita, eta gero behundarrian garaziko eskolataz interesatu nintxun, hor luzaide eta beste herrien arteko muga hori hor baita. Eta hor dian kusten bainien, e, mugaz bestalde, eh, leku batian edo bestian berreskora zutela, bena, e, luzaiden garaziko eskora ukanik, zakitela frantzesik eta beste zentxian, be, arnein edo lasan edo uharten, galaziko eskola eta ez jakin espainolik. eta ordian nola eskualde horrek eh, muga pasten zien. Mm. Zoin da ere mua galaziko Be, garaziko balia eta garaziko balio osoa, eta gero, bai, gorriko mugan diren horiek irulei anauze lasa horiek eba. Gero, parazten dena eusiu, garazin barnean ez dela arrunt berre eskuara denetan. Eh, Bausu bauxu bi parte bezala batzu, Bauxu ergarai eta gamartea iniza eskualde hori, posinioat gehio oztibarreat buruz eh, baduana, eta gero bauxu bestalde, eta arnei, lasa, uharte, anauze, e, eh, iruleita horiek, gehiago baigorri aldeat joiten eh, direnak eta gero esten zui bien eh, artian bezala dena. Ta, lan hori egin balima duzu, duzu gero geruan ere baliatua izaiteko nola balialitaike? Ba, zentanik tesia inixin, eta ordian eh, hala, iruditu zitzia nok, leitu behartu, oai sortzi egun horri. Nik ere, <laughs> beste batenak balire, eta niaunak leitzen ere, de, aspertzen nintxun, beraz, e, pensan baxu bestiak <laughs> zeinen duten. Na egia usu ikerlanak behar direla, zenta hortaik eh, abiatzen baita jakitatia edo, jakitate berria edo. Hordian, iruditu zitzia esun, behar zela zeitegin jendek, be, eskual filologia kasi ez zuten jendek, eh, ba, balia dezaten. Eta zeite erabilgarri izan dain. Ta hordian, hau inixin, eta badiak isut, eh, lengua kasteko edo eskualki baten kasteko idealena laikela, behirak urgaianiz, biziko egoera errealak, entzun gaiak gauza praktikoak eta gramatika guti. Ena presuna daten dako, abatetik has eta zebiano e, eh, nirakita bat liburu initia, eskuara indako ono ez, dela, delaik halako metodo hunik edo inik ikasteko, be ez posible. Ordian, deliberatu nixin e, aitor zaraitzuko eskora indako eta izarbei beharko eskora indako intzitien liburiak bezalako zeiten itia. Hots, eh, gramatika nozione bakots ikasgai bat, Ordian lehenik hua esplika, e, eh, aize, ahalbezin eta aizeen, eta gero adibide batzu eta ariketa batzu. Ahalbezin xinplen, irakur gai batzu ikilan eta entzun gai batzu ikilan. Ordian, e, eh, manera hortan irakas gai, eta gero artetan eh, entzungaiak entzun gaiak e, intzunez, mintzua puntu eusen e, diren e, entzun gaiak hor garaziko jenderregin elgarrizketak. Bola emekin jo emekin jo sobera hito gabe, begun bakots, ikasgai bat edo bakotsak ikus dezala zoin erritmo, bena gisa hortan pentsatu isit. Hordian, mm. etxu plazaratua, etxu egina, etxu burutua, e, oraino liburu hori, eta noindako da, noindako izanen da liburu hori? Benik pentsatu nixin, lehenik eh, garaziko jendeen dako beikastolan ikasi baitute eta nahi baitute bementuraz espeituzte galaziko eskorain e, e xegetasun horiek ikasi, eta ordian nahi baldin maute gehiago barnatu horien dako, eta gero kanpotik heldu direnen dako garazirate da ba. Eta ordian nahi nik esinik sustut baliatu dezaten, balia dezaten gabo eskoletan edo, edo ikastolan eba, e, ez aurrekilan espeita jaurren ina, bena kanpotik e, erakasle noite heldu balima da, edo delibidatzen balimaute erakaslek garatziko eskora urratsain emaitia geixot, edo irratian berdin e, balin mauzie noaite kanpotik heldu dena eta nahi lukena ba, xinafarbako eskuara daturran du, edo edo gero hortek landa be eskualerriko nor naik nahi baliman, nahi baliman lu e, eh, garaziko eskuara ja, kuriositatez ikasi ere ba, bena sustute eh. mm. Garaziko jendeen dako senditzen baitute be, eskora baturat leherratzen direla eta nahi luketela e, barnatu eh, garaziko eskora. Hala, etxu, eh, bilketa lan soil bat nahi duzu, eh, etxu nahi hori ermeru batian egon dadin? Hala, hori usu, zenta tesian posinuat hori izan duzu, gero beste artikulu bat ere inixin, ezaugarriz ezaugarri xeheki deskribatzen bainian e, garaziko eskora, Eta dena hala, batzen duzu gure arteko komunitate biziki zerratu etxi batean eta eta ordian etxu hori zientzia initeko manera e, gauzen gauzak plazadatzen txu, ikertzen txu, eta untsa bena gero behusu jendetate arribatu, eta bestainez etxi fitxi balio. Prezeski, garaziko e, eskuararen erabilpena zertan da? Bo, hori behar laizkesuin e, ikerketa handiagoak, bena, bo, iparaldeko beste eskoalergon badatu, zetsu hain gaskire, nik tesia inielek, ez zitzia esu niduritu gaztiak sobera hurruntzen ziela ere, garaziko eskolatik egia, mintzo orokorragoa baliatzen zutela eta dena, bena, bo, etxu okerren etaik, bena, gero egia Nafarroa, behereko basi Nafarroako eta Lapurdiko eskoaren artian inden e, eh, iparaldeko batua horrek edo, bat aski eragin handia, eta ordian garaziko bereko ezaugarrian bazter uzten direla, Eta gero nik aipan joxu hori ba, eta eskualerri guziko duzu, e, ahoskera ari girela aniz galtzen. Hordian, txuk emaiten txu e, garaziko xahar bat eta baztango bat edo berdin gultzamako bat edo Nafarroan e, hurrunoko bat, eta etxu senditzen ahoskeran iziareko diferentzia eken, nik inixin hori ikasle batzuikilan ilan e, eta ja, entsegia edo joan zeidu ditzen zitzen, eta ez, muga hori argi ikusten, eta hori betzi eta argi oduzu frantzesak eta espainola duten eragin egin gatik, eta bon, ahoskerari importanta baita. Hmm. Beraz, bo, erran hala, ez dela, ez dela arrunt eta galtzen ari beste eskualde batzuetan gertatu den bezala Nafarroan edo, Nafarroa garaian, Bena, halaike, ba, ari dela eh, kamiamen bat, handi bat badela eta hartako Mm. hartako egina duela funtsian liburiare. Azken galdera, eh, beraz, Alex Arzeluz, eh, zoin da eh, Euskalkien geroa zure iduriko, orokorki? Belehenik ez diak ni, bo kroniketan, eh, noaitek erran edo diaxo arrontetan negatiboan izala, eta da, <laughs> hala duke xo, bena, zomait eskoaren geroa indakore, eno biziki positibo. Horre egitxu karraskan lanian denen artian, eta joan zeite, kausitzen duen, gero buruz, bena ordean deia hori, eta eskualkiena be, beti bezala, eskoren kasian bezala, espalima da etxien lan zen, eta da eskoletan lan zen, be, etxi gero handik, ordean etxia beharren hausu, bena eskoletan ere egin behar hausu, ordean e, eh, kustentxu hozibaren nolari diren tokanoka eta esuka, ebe, Hmm. Bo, inbaitute indar handi bat, eta ordean e, iruditzen ziesu beste eskualde batzuetako eskoletan ere, sustut jameka urtiak hartio behar luketela in eskualkier buruzko lan bat. E, sustut, erakasliak e, aurrer mintzatu, zetsu iziareko metodoin baliatzeik edo, edo ikasgaien baliatzeik, bena gure erakasliak opazionea azpeitean azpeitearez mintzo zitsun, eta ordean Deia referentzia bat baitxu, eta, bo, xuberan ikusten txunolari diren subea tarrez, da, hmm. bena eskoletan inbeuzu zeit, besta inez, hmm. e, eh, etxi, etxi gauza handiren itekoik ez pali modote etxin intzuten. Eta hortan geldituko gitzu, jakin, e, beraz, ostirale haratxo juntan, iluna harrian, txeiak eta egiten, donien egaraziko mediatekan izan entxirela, horiek guziak barnatzeko, adibide batzun emaiteko ere, zure liburuaz, bakixuz, so, eh, noizu aterako den liburu hori? Ba, barka ez dauzu lehenu ihardetzi. Beraz, nik lehemisiko bertsionia deia prest, prest dixit, ordian eh, beharko isit jenden oharrak eh, ukan goiti. argitaratuko dutenenak eta gero bilkura noait egiten balimada, eta Da bon, garaziko eskola zaski untsa balin gootik emain diako xutzen, eta ni ezpain izangoa, ordian, e, jorgo bereko, garazi bereko noaiten e, eh, iritzien ukeiti aiziarri importanta usu. Eta noiz aterako den, be ikerzalen arabera, aterako isite iker, e, ikerketa taldiak ateratzen baitu lapurdume aldizkaria, hor aterako usu, eta be ez diak noiz aterako duten errantzia esien berrikusiko dutela, eta gero atera behar laik esu. Hmm. Bena hono etxite handirik. Zer nahi gizaz, noitek behar balimadu deia edo inte balimadu etxik problemaik igortzeko, eh? Ederki, ales Arzeluz, esker mila! Ba, Xuri Mariañez, eta irul irratiko guziar eta eskola irratitako guziar.